Za početak bih vas htjela pitati da nam predstavite svoj razred. E, dobar dan svima, ja se zovem Latinka Longin i razrednica sam trećeg G2 razreda koji su smjer administratori, to je program za učenike s teškoćama u razvoju. Razred čini ukupno šest učenika, od čega četiri učenice i dva učenika. To je trogodišnji program, tako da je ovo njima završna godina. S učenicima borave i dvije pomoćnice u nastavi, koje zajedno s učenicima doprinose tom iznimno toplom i ugodnom i prijateljskom ozračju. Zapravo su oni bili prvi koje sam upoznala kad sam došla tek raditi ovdje prije pet mjeseci i nekako mi je bilo odmah lijepo s njima i to se, s njima i to se do danas nije promijenilo. Dobro večer, dragi slušatelji, slušate Radio Soul. Danas, smo, danas vam donosimo nešto zbilja posebno, naime posjetili smo ekonomsku školu Mije Mirkovića u Rijeci, točnije razred maturanata djece s posebnim potrebama koji su se bacili na jedan pomalo nemogući zadatak. Odlučili su za sebe organizirati maturalnu zabavu. Posebnost u tome je ta što e, takvi razredi rijetko organiziraju maturalne zabave zbog e, toga što je broj učenika izrazito mali, a troškovi nasuprot tome jako veliki, ali evo u ovom razredu je to uspjelo, pa razgovarali smo s njihovom razrednicom Latinkom Longin. Poslušajte e, kako su oni uspjeli organizirati svoju maturalnu zabavu. Možete nam reći kako se rodila ideja za ovu maturalnu zabavu? mm pa dakle, negdje prije nekoliko mjeseci se ta prva ideja o maturalnoj zabavi rodila i ovaj, kako više nije bilo mogućnosti povezati se s nekim od redovnih razreda jer su oni to već sve ranije organizirali. Tako da smo se povezali samo s našim trećim G1 gdje je jedan učenik koji pohađa program pomoćnog administratora. Dakle, sama ta želja iskrena i snažna krenula je, moram priznati, od ženskog dijela razreda i ovaj, činjenica da od početno nemogućih izgleda e, mi zapravo sutra ipak imamo tu veliku pravu zabavu, što je dokaz da se želje ispunjavaju ako su iskrene i prave. E, kada smo zapravo razmotrili sve te okvirne troškove organizacije, činilo se malo pretjeranim e, troškom za roditelje i E, čak kad smo i sve te troškove onako optimistično pa reći ću i nerealno smanjili, jer sad je očito da smo bili čak i nerealni u tim smanjivanjima troškova i dalje su ti troškovi bili jako veliki. U tom trenutku okrenuli ste se traženju donacija i jeste li zadovoljni koliko ste na kraju uspjeli mhm. eh, skupiti? Mm Evo, samo još imam potrebu dodati da se zapravo radi o činjenici da ovdje sedam je učenika samo i dakle svi oni troškovi koji se inače dijele na veći broj učenika sada bi pao na samo sedam učenika. Zato smo se ovaj, eh, okrenuli eh, tom traženju donacija. Dakle, malo obeshrabreni tim troškovima koji smo izračunali, odlučili smo napisati e, pismo zamolbu za donacije kojima, kojima bismo mogli organizirati tombolu i smanjiti troškove. Učinilo se u početku da neće biti velikog odaziva, no onda je majka našeg učenika Patrika objavila pismo na mrežnoj stranici i to je bilo revolucionarno. Uslijedila je lavina dobre energije i podrške, donacija od privatnih osoba čija imena ni ne znamo, a koji su od srca svojim malim i većim prilozima dali podršku do raznih tvrtki i firmi. Popis sponzora bio je jako dugačak i lako bi se moglo desiti da nekoga e, propustimo spomenuti, a to ne bi bilo lijepo, zato ne bismo nabrali nikoga. Dakle, skupili smo preko 380 tombola, lijepih i vrijednih, dobili smo i donacije u novcu, a najveća donacija je 1000 dolara koja nam je stigla iz St. Louisa. Sve u svemu skupili smo dovoljno sredstava da ćemo gotovo u cijelosti pokriti troškove maturalne večeri, večere na kojoj će biti gotovo 100 ljudi. Dolazi nam i bend koji će svirati besplatno, tortu ćemo dobiti na poklon. Svi su se angažirali, naši pomoćnici u nastavi, roditelji, učenici, ravnateljica i djelatnici škole, tako da smo zajedno uspjeli. Osim vas, koga biste još istaknuli u organizaciji od profesora? Mhm. Ma dakle, e, kad je ova cijela priča počela, ja sam se tek uhodavala u posao i moram priznati da je ovo za mene bilo strašno ovaj, <laughs> zahtjevno sve izazove na koje sam naišla. Tako da je cijelu priču i oslanac cijele ove priče e, profesorica Zorica Janković koja je razrednica 3. G1, ali je ovim učenicima svakako sve ove godine bila oslonac i e, zna ih puno bolje i duže. E, ona je dakle radi u produženom stručnom postupku i razrednik je 3. G1. Tako da je ona uzela najveći dio cijele ove organizacije i nekako je bila ta pozitivna energija i oslonac svima i u velikoj mjeri možemo biti zahvalni da sutra imamo tu maturalnu večeru. Dakle, sutra maturalna zabava počinje u 18 sati u restoranu Morčić, a već od 16 sati kreće fotografiranje koje je također dio donacija ne samo da smo zadovoljni, nego ova nevjerovatna situacija je navala dobrote kojom su nas zasuli toliki dobri ljudi, razlog je da imamo vjeru u ljude i ljudsku dobrotu. Hvala od srca svima vama koji ste pomogli da se želja ovih mladih ljudi ostvari. Hvala <laughs> na, na lijepim riječima. Ja se nadam da ovo neće biti onda i zadnja maturalna zabava razreda s djecom s poteškoćama. E, pa ja se, ja se nadam da bi ovo sad trebalo onda ući u tradiciju, u lijepu tradiciju. razgovarali smo s učenicima koji su jako uzbuđeni i željno iščekuju svoj veliki dan, pa poslušajmo kakva su njihova očekivanja i kako se spremaju. E, veselimo se zato što nikad nismo išli na baš neke ono full velike izlete i onda smatram da bi bilo fora da imamo maturalnu zato što dugo godina nije imao mm, razred s posebnim potrebama maturalnu i onda svako kad ide na neki izlet ili neko izostane, ali sad smo se svi udružili i onda ćemo imati maturalnu. Evo ja bih se prije svega htjela zahvaliti našoj profesorici Zorici Janković koja je sve skupa u ovom našem organiziranju ona bila najviše zaslužna. E, mali razred je, mogu reći, ali s obzirom na sve uspjeli smo organizirati maturalnu zabavu koju ćemo, ja mislim, pamti do kraja. To je bila e, naša velika želja, tako da mi je iznimno drago da smo uspjeli unatoč svim poteškoćama organizirati to. Jer od kad smo krenuli to organizirati, to je svakim danom bila sve veća i veća želja, tako da sam jako sretna što će se sutra napokon ostvariti ono što smo željeli i ono što je rekla moja prijateljica, ja sam isto mišljenja da ćemo to jako dugo pamtiti. Kako si se ti pripremio, znaš već šta ćeš obući? Znam ko, košulju. Mhm. Košulju? Pa kad ćeš žute mokasine. Šta ćeš raditi na maturalnoj? ćeš plesat? Da. A... S kim ćeš plesat? Stanitom. Stanitom. Čujem da ti imaš specijalni zadatak. Koji je tvoj zadatak na maturalnoj večeri? Moj zadatak na maturalnoj večeri je e, dati uh, e, mojoj partnerici. Pitali smo ih također kako se osjećaju e, jer završavaju školu i kakvi su njihovi planovi za budućnost. Iskreno reći ću, malo mi je žao što završavam srednju školu iz tog razloga što sam upoznala jako divne ovdje prijatelje, počevši i od profesora pa nadalje. Teška srca ću reći da mi je jako žao što ću se odvojiti i od škole i od divnih profesora i prijatelja. Posle škole ja planiram da budem zaposlena. Meni je malo žao, ali sam stvarno sretan da mogu da krenem dalje poslije škole? Ja poslije škole planiram e, ići na razne radionice u, slobodno vrijeme i početi se baviti kako me dosta zanima gluma i to sve. Mislim ići na e, malo intenzivnije kad završim školu na ove dramske radionice vaše jednu drugu i mislim se s tim onako u slobodno vrijeme, sad kad škola završi, preko ljeta s tim, s tim baviti. A za poslije ćemo još vidjeti. Nadam se da vas je ova priča razveselila ko što je razveselila nas, a u ime Radio Sove svim učenicima želim odličnu zabavu i da im ova maturalna ostane jako, jako dugo u lijepom sjećanju. Vi, dragi slušatelji, ostanite uz program Radio Sove.